арбітражний суд Автономної Республіки Крим, обласні, міські, міст Києва і Севастополя арбітражні суди. Глава 8. Внутрішні і зовнішні функції держави. Системи вищезгаданих органів утворюються для виконання державних функцій. Функції держави це основні напрямки і сторони її діяльності, в яких відображається та конкретизується сутність завдання і цілі держави. Є різні класифікації функцій держави. Залежно від напрямків державної діяльності всередині чи за її межами функції поділяються на внутрішні і зовнішні під внутрішніми функціями розуміють такі напрямки і сторони діяльності Української держави, в яких конкретизується її внутрішня політика відносно економічних, ідеологічних, екологічних, культурних та інших сторін життя громадянського суспільства. Розрізняють такі види внутрішніх функцій Української держави. А економічні, б. Культурно-виховну, В. Регулювання міри праці і міри споживання, Г. соціально обслуговування, Д. Охорони і захисту всіх форм власності, Е. Охорони правопорядку, прав і свобод людини і громадянина є екологічну та інші. Зовнішні функції це основні напрямки і сторони діяльності Української держави за її межами у взаємовідносинах з іншими державами, міжнародними організаціями і світовим співтовариством в цілому. До зовнішніх функцій Української держави відносяться а. Організація співробітництва з іншими державами окремими органами, міжнародними організаціями і світовим співтовариством в цілому, б. Захист державного суверенітету, В. Підтримка миру і мирного співіснування у світі. Глава 9. Форми держави. Для організації державної влади важливе значення мають форму держави, розрізняють форму правління, форму державного устрою, форму державно-правового режиму. Форма правління це організація верховної державної влади, порядок її утворення і діяльності, компетенція і взаємозв'язок її органів а також взаємовідносини з населенням країни. Розрізняють такі форми правління монархія і республіка. Монархія така форма правління, при якій верховна влада в державі повністю чи частково здійснюється однією особою, що належить до царюючої династії фараон, король, шах, цар імператор і так далі. Монархія буває абсолютною і обмеженою. Абсолютна монархія це форма правління, де верховна влада зосереджена в руках одноособного глави держави, монарха та ніким і нічим не обмежується. При обмеженій конституційній, парламентській монархії Законодавча влада належить парламенту, виконавча монарху чи Кабінету міністрів. Судова судам, що вибираються чи призначаються. Таким чином, влада монарха обмежується повноваженнями інших державних органів. Республіка форма правління де верховна влада в державі належить і здійснюється колегіальним виборним органам. В теорії держави розглядають аристократичні і демократичні республіки. В аристократичній республіці формальне право обирати і бути обраним належить частині населення.